Bé, eh, en aquesta segona xerrada d'avui i que servirà per concloure de certa manera el treball teòric de les jornades eh, nosaltres vam demanar al company en si podia fer una, una explicació, exposició d'un article que va sortir l'any 2006 no? l'any 2006 eh, en el butlletí està en negre, és a dir és un article de, de, de, de fa temps i hem trobat, com, trobat necessari rescatar aquest, aquest, aquest tema perquè creiem que avui en dia encara no s'ha debatut eh, lo, suficient i s'ha fet en profunditat. El tema és la idea que suposa eh, el fet d'un anarquisme espanyol, en, en, en totes les connotacions que té aquesta paraula. I bé, eh, abans de que comencis, company, volia Volia dir que després de la xerrada hi haurà un, un, un, so, hi haurà un sopar a preu, a preu obert, per, per qui se vulgui sopar, menjarem aquí i molt bé, això. Que hi ha sopar després. Bueno, jo... Eh, és important recordar és important recordar per mi el butlletí no? de l'Estel Negre, perquè era una publicació pues, que teníem mensualment en el seu moment, que estigui feta en català i, i que, bueno, jo vaig publicar alguns articles, no era dels més escriptors de, de sa gent, però que que, bueno, que aquest article va estar publicat, en, com ha dit ell, novembre de 2006, fa 7 anys, eh, també se va publicar crec que en el mateix moment, a la pàgina web, no sé si al mateix moment o més tard, però crec que sí, no? Emilia? Uh, algú se li va ocórrer traduir lo al castellà, no, no, sé, no sé qui era, perquè un ping, el típic que poses teu nom en el cercador i ho vaig trobar, i en un fòrum, crec, no sé si era les barricades o no sé on, me posaven a parir de coses que se suposaven de jo i tal, que... Clar, ja el debat s'havia tret de, de l'àmbit... Eh, de l'àmbit on s'havia... Per, per on s'havia creat, no? I, i, i bueno, que és... que era curiós, vaja, el, el debat aquell, si algú té interès que el cerqui, perquè jo no tinc, no tenc senyal, no vos el puc passar. Llavors, la idea és fer un, un debat arran, que, que parteix d'aquest text, però, bueno, jo intentaré passar-lo el més aviat que pugui. Uh, no he volgut actualitzar-lo, entre altres, eh, és, és el que hi ha, per mi és prou actual, tampoc tinc molt de temps, aquesta és la quarta xerrada que, que, que participa aquesta setmana. Eh, eh, no. I, i bé, després del debat, s'ha quedat abans en Guillem ja, ja deia coses que ja saben en el debat d'ara. Jo crec que el debat serà prou interessant. Eh, a diferència de Perventura, aspectes del debat d'ahir o l'anterior, jo crec que és un, un tema que està molt basat en els fets. Eh? jo no faré definicions ni coses d'aquelles i, i, i trobo que, que els fets són molt importants i les pràctiques són fonamentals. El moviment llibertari eh, està, ha d'estar basat en les pràctiques. Teoria sense pràctica, bé, ja ho diu l'article, pues, sí, s'arriba a la filosofia, no? però, però que no té... La, la, la realitat, el sentit del moviment llibertari és la unió de teoria i pràctica, i a més en, en, totalment en tota la sintonia. No? Llavors, el... l'article aquest, que se diu la paradoxa d'un anarquisme espanyol, eh, comença xerrant d'una cosa que, que per ventura no s'ha dit abans, però que, que també enllaça. És el tema dels clàssics. Jo no, som molt, no he estat mai molt lector dels clàssics, però bé, els clàssics, evidentment, ja l'anarquisme és una negació de l'estat, no? com a com a poder i com a autoritat, no? Però els clàssics, xerrant d'en Bakunin, de Kropotkin, tots aquells, ja reconeixien el dret. I jo en l'article utilitzo la paraula vital, perquè sense aquest dret eh, eh, els pobles desapareixerien, de tenir una la seva expressió cultural, la seva expressió, bé, nacional, diuen inclús Bakunin, tal, no? Llavors, els pobles i, i també l'article diu les persones. I és molt important remarcar les persones perquè nosaltres tenim la llibertat del col·lectiu però també les llibertats personals. I, i en el desenvolupament de, l'article se veu com eh, n'hi ha una sèrie de drets personals teus, que també són de la col·lectivitat, que s'estan atacant no? en qüestions culturals. Eh, també l'article, per deixar clar, a vegades quan tu escrius te, te convé situar el, el marc, no? Per deixar clar també de bon surt, també se recorda allò d'esperit del nacionalisme, quan s'exalta i, i allà bon, no? per allò de que és emotiu, que s'ha fet un ús tirant en algun moment, que a vegades s'ha utilitzat en interessos més enllà dels interessos de la pròpia classe, no? I tot això situa un poc l'article en el principi. Llavors xerra del segle XX i, i com el segle XX ha significat un cop a la diversitat cultural en tot el món i especialment a Occident, no? I, i marca quatre punts que se podrien estirar més, vull dir que no té... No té és un article, no és un estudi. Eh, la, la, la taca aquesta o la la pèrdua de la diversitat cultural està molt relacionada pues, en la despoblació en el món rural, en l'amuntegament de persones a les ciutats, en l'aparició d'una indústria cultural, que en realitat és acultural, no? perquè culturalitza, i també a les migracions massives. I quan xerrem de migracions, no, no només és els africans que venen a, a Europa, sinó dins de, de, saps, de territoris més propers. No? Tot això ha tingut a veure. Llavors, la pregunta que ha <laughs> fet en Guillem abans, no? Que diu, quines aportacions fa l'anarquisme per aturar aquest extermini cultural que, que s'ha representat en el segle XX, no? Ahir xerra, se xerrava de... A la preventura ja no podem xerrar de cultura, sinó de trets culturals, perquè la cultura ja està tan... tan ja és com... N'hi ha la cultura aquesta capitalista unitària, tal... Bé, hi ha aquell debat, no? I, i la pregunta és, tornant, què ha fet l'anarquisme per aturar l'extermini cultural, no? També ahir dèiem, i, i, i surt l'article, tot això, de que la gent abandoni la seva llengua o que abandoni fets culturals propis, no és una lliure elecció. O sigui, en els termes actuals no se pot xerrar de lliure elecció. N'hi ha repressió, n'hi ha analfabetisme, no? Quanta de gent sabeu, coneixeu vosaltres que no sap escriure en català. Eh? n'hi ha tota aquesta indústria cultural que unifica, que, que mos du models que són externs, i, bueno, i vivim en el triomf de la societat de consum, no? O sigui, tot això influeix i, i modela el pensament de les persones, la manera d'actuar, i, i fa, afecta les nostres llengües, les nostres cultures i els nostres pobles. Eh, llavors, l'article entra en lo dels mitjans i els fins, no? Eh, les pràctiques, eh, L'anarquisme entenc que el mitjà i la fi és el mateix. Si vols arribar allà, fes-ho. No, no fas una cosa per arribar a una altra, no? I... <coughs> Bueno, Uh, també s'article entrant en límits de la incidència de l'anarquisme, fa una crítica al radicalisme organitzatiu, en allò que apareixen col·lectius desapareixen, gent que entra i surt, tot això és un problema que té el moviment en l'actualitat, que clar, també això fa que tingui poca incidència en aquests temes, no? També recorda els articles de sensibilitats que s'han despertat en els darrers anys, pues que hi ha diverses publicacions, o hi havia, nosaltres aquí a Mallorca fèiem Escultura obrera, una publicació en català que tenia molta més qualitat a vegades que segons quines publicacions subvencionades pel govern. Eh, la CNT treu tots els cartells de les campanyes confederals en català, no? N'hi ha una sèrie de sensibilitats que, que han canviat de, de, diguéssim, dels anys 80, no? Però ha, o sigui, aquestes sensibilitats no són suficients, en el sentit de que n'hi ha poca sensibilitat en, en, en el que se deia abans de defensar les cultures o els pobles oprimits, no? Tot això encara no s'ha arribat. Uh, de fet, en, en les pràctiques, l'anarquisme a l'estat espanyol i a Mallorca adopta moltes vegades... bueno, a Mallorca eh, jo crec que, que, que hem de dir que, que hi ha... A Mallorca n'hi ha diferents maneres de funcionar, igual que en el País Valencià i a Catalunya. Però com a moviment, no? Eh, eh, sobretot les organitzacions més grans, pues, se vulgui o no s'adopta o se rep la cultura de l'estat. No? Eh, no sé si ho he d'explicar millor, però si vol fitxar si ara agafau... Ara, per dir alguna cosa, el CNT, periòdic, mireu les ressenyes de llibres, tots els llibres, tots ressenyats són en castellà, o són exemples així ràpids que després poden entrar més, no? I ja el que és més greu, per jo, és l'acceptació de la idea d'Espanya. Si llegim articles, eh, textos, si idea d'Espanya e, e, està present allà, no? I, I això és greu, perquè Espanya pues, no, no, no és el tema de la xerrada, però és una invenció política que no, no és una realitat. O sigui, en, en els anys, per ventura, eh, abans de, eh, no què sé, abans de la mitjana era una... Espanya era un, significava un terme geogràfic, però, o inclús durant l'edat mitjana, però ja més tard no, més tard és un projecte imperial, un projecte centralista i, i, i no se li ha de donar aquesta connotació geogràfica, trot jo. I també en, els, en aquest tipus de textos apareix molt els, els mots, la paraula nacional, per referir-se per referir-se a l'àmbit espanyol, no? I, I va més enllà del nacional de la CNT, perquè sabem que això és una qüestió que ve d'antic, tal... De fet, per exemple, CNT ja no té comitè nacional, té comitè confederal, no? Perquè s'ha donat compte d'aquest tipus de coses. Però l'ús de nacional com per referir-se a, a l'àmbit s'utilitza sense cap problema, no? I això demostra de que aquesta cultura espanyola està ahí i, i està eh, en profunditat. Evidentment, aquesta és una xerrada general i n'hi ha excepcions, vull dir. L'article continua fent, eh, ressaltant que hi ha, des del moviment llibertari, una forta crítica, i això també, aquest article va motivar articles que sortien en el mateix, en el mateix eh, estel negre i que a vegades posaven a parir alguns que estàveu per aquí asseguts. I, eh, i, i clar, n'hi havia hi ha una forta crítica als nacionalismes minoritaris, a aquells que... minoritaris referent a nacions sense estat, no? I inclús és una crítica molt més forta que al nacionalisme centralista, que en el cap i a la fi és el que ens està posant la bota damunt cada dia. L'altre nacionalisme pues, el podem criticar si volem, però al cap i a la fi és una qüestió incipient però el nacionalisme centralista i el nacionalisme espanyol ens mos oprimeix cada dia. I a vegades era, la crítica era més contundent contra aquells nacionalismes que, que estan en un procés que contra una cosa que, que està eh, permanentment, no? I això, en l'article, el que se diu és que arriba un punt que se, eh, el nacionalisme espanyol s'introdueix en la normalitat, que ja companys i companyes eh, no se n'adonen però hi ha una normalitat de eh, nacionalisme espanyol, està allà i, i convivim amb ells sense problemes per això, perquè assumim els seus valors. Uh, bueno, també diu, ah, clar, a que passi això és molt estrany, perquè actualment vivim en, en una època d'exaltació nacionalista, no? En aquella època segurament este el PP en el govern, però ho coneixeu els darrers anys, tio, tot això de la selecció espanyola, les banderes per tot, eh, estats, la seva llengua, tot, tot això eh, eh, passa en l'actualitat i, i mos hauria de fer eh, pensar, no? A veure, també un altre dels temes que entra és dir eh, aquesta crítica fàcil en els, en els nacionalismes minoritaris per ventura són o serveixen per amagar alguns temes, com la minorització i la discriminació lingüística, o sigui, jo critica jo i així i no, no de xerrar d'aquest tema que, que, que, que m'hauria d'afectar, no? I, i tampoc xerram d'una inform, uniformització cultural promoguda de, per l'Estat, no? Uh, llavors, tocant ja temes tabú, no? El que deia jo abans en la xerrada anterior, si, si xerram de llengua, si xerram de, de cultura eh, de, de pobles oprimits tal, tema tabú. Això fa olor a nacionalisme, per tant, eh, hem de fer una crítica. Però en realitat, hem de, eh, el que s'hauria de reconèixer és que temes com aquests, llengua, cultura tal, eh, ha estat des dels nacionalismes minoritaris que s'ha fet molta més feina, s'han abanderat, però per què? Perquè en el moviment llibertari s'ha passat de tot. Vull dir, llavors s'ha de reconèixer això i s'ha de reaccionar. Eh? Els llibertaris en, aquest, en aquests temes han delegat per complet, no? el que dèiem abans. Manifestació en defensa de la llengua, la facin ells. Eh? Eh, ha estat així. Llavors, aquesta separació d'aquests temes, en definitiva, a nosaltres ens apropa a les formes de l'estat, no? A, a, a acceptar per passiva el que, lo que s'està està imposant. Llavors, un altre tema que toca, un poc, és, clar, ja vull dir que és un article i passa per damunt de tot, no? I, i per ventura ara es debatxerà més guapo perquè podrem entrar més a fons en cada un dels temes que vulguem. Mm. És el tema de que de la joventut, no? 30 anys de democràcia espanyola, pues què fan? Partits nacionalistes en, en les institucions. Aquí hem tingut partits de que se suposa d'esquerres i sobiranistes i nacionalistes i tot això en el govern, en els ajuntaments ho hem vist i eh, aquesta gent decepciona, no? Llavors, què passa? Que se provoca un rebuig a, a, als polítics, no? Per això, en el, en el moviment llibertari arriba un punt que tampoc li és positiu en el sentit de que com que gent que, que veu el rebuig en els polítics se, se deuria d'aproximar a la idea llibertària, pues tampoc s'aproxima perquè la imatge del moviment llibertari, molt de pics, és una façana, diguéssim, espanyola. I llavors tampoc s'atrau per, aquest, per aquesta gent que té unes inquietuds, uh, unes inquietuds culturals o de poble que, que no troba en el moviment llibertari. No? Se decepciona d'una cosa, el seu lloc natural, crec jo, hauria d'estar en el moviment llibertari i se cerca una altra cosa perquè el moviment llibertari no, no té allò mínim en, en aquest tema. També eh, un poc ja concloent diu la lluita anarquista ha de ser una lluita integral, no? No serem lliures si no tenim llibertat en tots els aspectes de les nostres vides. I, i, i aquest aspecte de la llengua i la cultura és un aspecte de les nostres vides, individualment i col·lectivament. Fins que no se solucioni aquest tema, tampoc poden ser lliures, no? Igual que no poden ser lliures en termes, sinó som lliures en la nostra sexualitat, si no som lliures en les nostres eh, relacions amb l'altra gent, lliures pues, de l'opressió laboral, etc etc. Llavors, xerrar de la multiculturalitat també passa per damunt. Eh, no hi ha convivència, no hi ha convivència, no se pot xerrar de multiculturalitat. Eh? Vivim en una societat multicultural. Eh, ara som eh, moltes cultures juntes, eh, tot allò, si, si n'hi ha una cultura que està oprimida, no n'hi ha multiculturalitat ni n'hi ha convivència. I això s'ha de tenir així de clar. Llavors, també arriba, fa una, dedica una frase als anarcoindependentistes. En aqu... no, jo, el moviment anarcoindependentista el vaig conèixer fa molt d'anys, eh, bueno, el moviment, els textos. Eh, I llavors, el, el llibre ha d'anarquisme i alliberament nacional jo me'l vaig fotocopiar a lo millor en l'any 94, una cosa així. I, i a València hi havia col·lectiu Recerca Autònoma que treien una publicació de caire anarcoindependentista i jo les tinc totes, vull dir, i altres, l'autòpsia social era un altre follet que se feia també d'aquesta manera, però jo sempre vaig veure que era, s'ha quedat en, en papers, no? Era com a tot molt teòric, no? Tot allò que proposa d'anarquisme nacional, la CNT dels Països Catalans, o la Coordinadora Llibertària dels Països Catalans, tot això, no, no existeix, no? Se vol fer una proposta que després eh, eh, no ha existit. I llavors jo veia pues, que l'anarcoindependentisme com una qüestió de, de gent molt teòrica. I per acabar l'article ja va en els, en els termes de les propostes a diu coses que podem fer ja per, per trencar tot això, no? pues, som antinacionalistes, val, pues, antinacionalistes primer de tot contra la proposta cultural de l'estat espanyol, eh? que és qui mos està fotent. I aquí mos dediquem a fer articles de si és independent no sé què i eh, que el bou és, és l'estat espanyol, el tenim aquí. I això s'ha d'afrontar de cara. Llavors, preocupar-nos per les nostres llengües i les nostres cultures. Això, així de clar. O sigui, no com un tema secundari, sinó un tema més de la nostra integralitat, de la nostra lluita. Uh, fonamental negar la idea d'Espanya. No pot dir ningú més que... No, aquí en Espanya, no? I, o, i també els temes de les fronteres autonòmiques, perquè les autonomies també són l'estat, no? En, en definitiva, l'estat espanyol. Eh? I a vegades pareix com que el tema que és regionalista tal qual és més guai, doncs, també són, també són fronteres, no? Eh, llavors, un exercici fort d'alfabetització. És, és infame per mi que hi hagin companys saps? Quan el moviment llibertari és un moviment basat en, en l'educació, basat en l'autodidactisme, etc., companys que no sàpiguen encara ni escriure en català, no? I, i també educar-nos en qüestions en qüestions d'aquestes, perquè ahir, per exemple, xerràvem de termes lingüístics i tal, jo vaig dir, la lingüística, doncs, això és ciència, no? I abans també tu has comentat, eh, els lingüistes han d'opinar d'aquestes coses. I nosaltres, si volem començar a opinar d'aquests termes, doncs hem de llegir coses d'aquestes, de saber de nocions de lingüística, si no, no podem xerrar d'aquest tema, no? dir que el bilingüisme, la proposta bilingüista, no? lo d'allà de plàtanos, plàtans i tot això, això és un atac a la nostra llengua. No. O sigui, o se posa en espanyol o se posa en català, però si, si volen defensar el català ha d'estar en català. I, I perquè tothom ha de poder a Mallorca entendre's català. I, I això de posar les coses en bilingüe, doncs pues, no. I això se pot justificar des de, des de la lingüística, no? Llavors, també ens hem de preocupar activament en l'edició de llibres, i, més llibres i més publicacions en català, perquè la veritat és que el panorama editorial llibertari en català és molt fluix. I, i un tema que, que també és molt interessant és el tema de la cultura dels nostres majors, que el que se comentava abans, hem de ser capaços de la cultura mallorquina o de la cultura catalana, hem de, de destriar, no? hem, de, hem de dir això és contradictori en els nostres, els nostres principis, perquè és patriarcal, o és contradictori perquè és eh, religiós, el que sigui, però ho hem de, ho hem de poder conèixer. Si no, si no coneixem la nostra cultura, no la podem rebutjar. Enteneu el que, el que venc a dir? Per poder dir no a una cosa l'has de comprendre. I llavors també fer un gran esforç, ara és una declaració d'intencions, contra la indústria cultural, no? aquesta indústria potent que, que està uniformitzant per tot el planeta. No? Quan un viatge ja veu el mateix per tot. I bé, no sé si m'he enrotllat molt, crec que ha estat més de 20 minuts. Uh, ni ha molt de temes en aquest article, us ho he dit al principi, passa per tot, però troc que se poden agafar un parell, se poden debatre i, i bé, no sé qui, tu, tu el torn de paraula i de podem, podem començar, que hi ha tema. Em Encetaré el, el debat. primerament de dir que estic gairebé eh, subscrit, subscrit tot, tot l'article. És a dir, troc que sintetitza molt bé aquesta, aquesta qüestió i estic d'acord amb les propostes que se fan i troc que són pràctiques. Ara, el dubte que més eh, se me crea jo en, en la proposta de rompre novament aquí en Ciutat d'Espanya, si m'imagino que altres llocs, en Ciutat de Rússia, de França o dels països que comprenen distintos territoris amb distintes característiques no lingüístiques, problema que, que, que me surt és com fer aquesta construcció eh, sense, eh, sense rompre amb, amb, amb els vincles històrics que, que, que te guarden, que te guarden les altres poble, poblacions de, del mateix territori. És a dir, eh, les organitzacions que avui en dia llibertàries, mm, diré tres, per exemple, la CNT, la FAI i la Joventut Llibertàries, estan organitzades dins dels marcs de l'estat espanyol ells ho fan com a federacions ibèriques. Ibèriques. I això no ho escriuria són insulars, no? Eh, és un tema no que no queda molt clar. per tant, jo, com és que hauria de ser aquesta lliure federació dels pobles? En base a la comunitat eh, ètnica i lingüística? En base a unes relacions històriques? És aquí on veig el problema. És a dir, hauria d'haver una federació de primer nivell dels països catalans com a comunitat no lingüística i aquesta amb altres federacions que, que tinguessin unes característiques diferents o per, com que ja ens entenem fins ara en castellà mantenir la mateixa estructura. Jo la veritat no, no ho tinc molt clar quina sigui aquesta, aquesta proposta per rompre la idea d'Espanya, però crec que és necessari rompre-la. Yo creo que lo de la idea de, de federaciones ibéricas es para romper lo, eso mismo, lo del territorio de España, la nacionalidad española. Ibérica introduce también Portugal. A la Federación Ibéricas es, es un conjunto de pueblos ibéricos que están federados, que se federan a esa idea anarquista y libertaria. puede ser regional, puede ser regional, laboral, lo que sea, CNT como laboral, la FAE como propuesta política y las juventudes como sociales. Es que es así, no, no abarca solo nacionalidad española ni nada, es. A lo mejor las formas habría que, como dijimos antes, ayer, de que cuando se reúnan estas las federaciones en un conjunto, en un pleno y esto, o usar traductores o usar un idioma que nos entendamos todos, que sería el esperanto o el lenguaje por señas. Pero no, no quiere decir que yo es que cuando escuché esta eh, eh, anarquismo español, anarquismo catalán, no entiendo nada de lo que se me está diciendo, ¿sabes? El anarquismo no tiene fronteras, no tiene, no tiene patria, no tiene nada, es humanista, es, del mundo. A lo mejor son las formas del pasado no... Por eso se, habló de, crear un lenguaje para, cuando se hubiera congresos, hubiera momentos así, los entendiéramos todos sin utilizar, pues, a lo mejor no había medios ni dinero para traer traductores, no había medios tecnológicos para traducción, pues el esperanto. Y lo que digo, eso de anarquismo español sobre otros pueblos, creo que, que lo tienen que, que concienciado. Lo que hay una cultura desde los años 80-90 de que más de cultura de calle tuvimos cultura de conciertos, de música y, de encuadramiento que de cultura de calle, pero la cultura anarquista tenía cultura de pueblos y, ha aceptado sus culturas menos que no sean represorias como la religiosa, la, autoritaria ni la, la monárquica, pero ha entendido sus problemas. Después de que los catalanes se vean que no, que no hay escritos ni libros ni textos anarquistas en catalán, pues yo creo que el gran problema son los catalanes que nos han puesto con puño y mano a escribir y a publicar. En, <laughs> el fascismo con, con Franco ya había gente que, pues trabajando desde Francia o otras comunidades y tal, escribían en catalán y hacían la propaganda en catalán. Y después es eso, que ha habido una disminución de cultura revolucionaria de calle, que es el que nos impuso eh, <coughs> eh, la cultura capitalista de ser radical, yendo a los conciertos y, y, y de media jornada, el de media jornada para mí que era trabajar toda la semana y cuando tienes el tiempo libre pues te pones la chupa y, a patear por ¿sabes? Y eso fue la, estupidez de, lavarnos allí. Pero la revolución anarquista ha estado consciente de, de todos estos problemas, creo yo, ¿sabes? Eh, eh, hauria volia comentar és un poc difícil participar en aquest debat, no? perquè a vegades s'entén com que és un poc un debat intern, i un llibertari, en el qual no estic participant. No? Però bé, eh, en aquest sentit, la sabeu que em veia que penso que s'està començant a superar una mica de les intervencions que heu fet, hi ha aquí en verd, però el que sempre va dir bé és que era molt limitat a la qüestió cultural. Com si xerrant en català o escrivint una publicació en català si deixés ser espanyol o espanyolista, no? Llavors que no és així, doncs que els Partit Popular és un clar exemple de partit espanyolista, projecte polític espanyolista, i se va fer ara pràcticament només utilitzis català. Doncs que l'article era molt centrat, en gran part, en la qüestió lingüística cultural. I Doncs que no és així. Doncs que hauríem de dir que, que fa que un projecte sigui espanyol o espanyolista i no és normal utilitzar el català o fer útil la cultura catalana en normalitat les proves dels i ministres qui pren com a marc de referència l'estat espanyol, qui normalitza aquest marc, com el projecte espanyol i l'espanyol espanyolista. Um, però és que no està la llengua, sinó el discurs, això és nombre de durades, nombre de gent de desnonada, perquè pren el nom, la quantitat, la xifra, referent a l'estat espanyol i no Mallorca o Països Catalans aquest discurs és important, però és que l'organització, organitzar-se en clau estatal, és important. Els col·lectius autònoms, o missions en claus, en clau organitzar seria més, més coherent, un dia revolucionari, i què seria referent? Si el Peix Valencià parla d'un centenar de milers de persones que no poden estudiar català, o aquí a Illes Balears patim una persecució que el castellà no m'ho Per tant, jo centraria aquesta qüestió en tres parts. Discurs, Dades, aquí a Espanya o aquí a Estats Units, és més o menys el mateix. En També nivell de gravetat, però s'ha de centrament espanyol. Um, Discurs i la praxi d'organització i de feina. Jo m'he d'incidir una altra part de, de, en la presentació de, de Minyaki, que jo també troc que és eh, molt encertada. No? Um, en, jo, jo crec que en aquesta legislatura, si hi ha una cosa positiva que puc veure, no? és que si volem salvar la nostra cultura i bé, recuperar la nostra cultura i defensar la nostra llengua, no hem d'esperar que ho facin les institucions oficials, sinó que ho hem de fer nosaltres mateixes. I és, és, és una cosa no? perquè tothom pensava que amb, amb els governs més progressistes i més nacionalistes pues, eh, podríem recuperar-ho, però evidentment ara que ha arribat el Partit Popular que és claríssim que o, o ho tiraran altres mateixos endavant no, arribarà arribaran al Um, també insistim, no, també insistim en una part que també estic bastant d'acord, no? que ja van, com ja hi van dir ahir, no? aquesta cultura, aquesta cultura capitalista que està imperant, no? Jo sempre així ho pot descriure no? com imperialisme cultural anglès, no? Com a perill mentida no, però cada Victor s'aparell més a la cultura americana. No? Jo, és curiós perquè jo com americà, no? però home, diuen, tu, tu no celebres, no? però per exemple, les festivitats com les celebrem, no? És una cosa més que per un tria, no? Però celebrant, ara començàvem a fer eh, dues mai de Halloween, totes aquestes coses, i ja deixem de fer Sant Esteve, gràcies al govern, no? és una cosa que era pròpia nostra, tenir aquestes segones festivitats, i que això ho està perdent, i d'altra banda estan agafant costums que no són propis d'aquí. I és, és una cosa que, que també és, és important treballar no? que com a resistència en aquesta cultura, a cultura capitalista eh, hem de recuperar la nostra cultura pròpia, de per si. Sí. Després dir que potser no podem com a antinacionalistes que podria ser, però ja encara situant aquestes eh, a lo potser podríem negar no donar suport eh, a les cultures minoritàries, però si hi ha una cosa clara és que la crítica s'ha de centrar més en la cultura espanyola però, eh, i no tant en les minoritàries, perquè si hi ha una cosa clara és que com més fortes com més febles siguin les cultures minoritàries, més fortes a la cultura espanyola, la cultura, la cultura capitalista aquesta que hi ha. No? Perquè, diguem, a hores d'ara, és l'únic espai cultural de resistència que hi ha eh, contra aquesta eh, cultura capitalista i espanyola. I quan és l'organització, eh, recordar no, que és federació lliure, jo crec que cada organisme ha de decidir per ell mateix i per això es federació ha de decidir en qui s'hi federa no. És evident que federat te amb altres organismes que si compartesquin la llengua, que comparteixin proper, que siguin properes geogràficament és més convenient que no federar-te amb una organització d'Austràlia, per exemple, per, i per això, però insistir no, que és federació lliure i per tant, jo així criteri de cada organització i que decideix quin creia I bé. Bueno, yo hay dos cosas que no sigo sin entender. Yo no entiendo el tema del Estado catalán, no entiendo el Estado español y que se, se diga que la CNT o alguien o gente del movimiento libertario defiende el Estado español. O sea, no lo entiendo. Y por otro lado, también es muy fácil comentar que si hay compañeros como yo, que no sé escribir ni catalán ni, hablar, ni hablarlo, que, no lo sepamos. O sea, es muy fácil desde gente o desde personas que su lengua materna es el catalán. Entonces, eh, recuerdo Izquierda República de Cataluña en los años 30, que se tachaba a, todos los compañeros y las compañeras de la CNT en Cataluña de que eran extranjeros que estaban allí. Entonces, Izquierda República de Cataluña quería el Estado catalán, no quería a los trabajadores y trabajadoras que habían ido que trabajar, sobre todo andaluces y extremeños, entonces no entiendo los estados. bueno, pues, yo para hablar. El tema de l'estat catalán, creo que en aquesta xerrada ningú, ningú l'ha anomenat, incluso ahir va fer una intervención que va ser desafortunada quan, quan se va parlar de l'anarcoindependentisme, perquè en, en, els, en els textos dels anarcoindependentistes deixen molt clarament que estan en contra de l'estat, de l'espanyol i del català. Que jo crec que, que aquí ningú ha parlat, ha defensat l'estat català ara mateix. Vull dir, eh, llavors, uh, el tema de, del, del, de l'alfabetisme, un poc per al·lusió, no? Jo, la veritat, és quan pensava aquest article, pensava més en gent parlant, de dir, hòstia, tu ets parlant i no saps escriure la teva llengua, no? El, ahir, canviant de tema, ahir, també la xerrada, i abans us ha dit, no estem per la neteja ètnica, de dir, els espanyols, o els castellans, o el no sé què, fora, no. O sigui, eh, ahir recomanaven l'article d'Olivelles, que, que parla, que és un tema que per ventura, eh, és un altre debat, però inclús a vegades en dir això ho hem xerrat, com la realitat actual és que aquí conviuen diferents pobles. Com ha de ser aquesta convivència? No, no, no, no se pot treure a ningú d'aquí i, i, i, i nosaltres no hem de pretendre treure ningú d'aquí, però el que sí que hem de pretendre és que nosaltres puguem viure amb normalitat, no? I, i llavors, si hi ha gent que decideix no, que no vol xerrar el català o que no vol aprendre a escriure el català tal qual, no ha influenciat en que nosaltres puguem viure totalment en plena normalitat en, en català. Això ha de ser així. Que la de defensa l'estat espanyol, això és un, un debat llarg i, i que crec que, que seria una xerrada, no? diguéssim. Lo que, no sé si és per lo que comenta en David, de Sambi, tot això. Jo, el que sí que veig és, quan, quan se tradueix aquest article al castellà, se generen unes opinions que jo al·lucinava, és que no, no te res a veure el, que jo opino, saps? I s'interpretava, eh, l'autor diu això perquè tal, tal, tal, i s'interpretava. I jo, clar, ahir veig que aquest... No, no, no veig mala intenció, però sí que veig que, que se fa aquesta interpretació perquè perquè se fa des d'una altra manera de pensar vinculada a no viure tota la problemàtica lingüística que nosaltres tenim, eh, allò de també una llengua és, és una manera de pensar, i, i, i clar, això transmès a, a jo, si ara m'he d'organitzar, ho veig, dic, hòstia, tindrem una, una sèrie de temes que no s'entendran. Llavors, jo en qui me, me, <coughs> jo en qui me, me voldré organitzar? Pues en gent que pugui parlar en els termes que, que jo faig servir i que crec que, que són en, en la gent de la nostra llengua, no? Lo que pasa es que aquí, el tipo de Olivellas, pasaría que podrían haber dos federaciones eh, en el mateix territori, no? si, si en cuenta criterios lingüísticos. Es eh, complicado, pero es una aposta. Nosotras yo vaig estar en un grupo de los Juventud libertarios en, el els 90, a Castelló. Nosaltres teníem el problema aquest. Nosaltres vam fer una desafortunada ponència en defensa del nacionalismo cultural que haguessin posat un altre títol i hagués estat més afortunada, perquè la veritat és que va ser un fallo garrafal. Però el contingut era, era molt positiu, nosaltres defensàvem la llengua i la cultura. I clar, només el títol ja la gent no la volia llegir, i, i clar, no, no van ser molt llestos. Però, però és que el contingut no, e, era coherent, les idees anarquistes, però la gent, només de, de xerrar les llengües tal qual, li feia tuf Clar, el títol te donava, te, te, era, te venia, el títol te venia, però, però el contingut, la gent, no, aquest tema no li interessa, a, a segons quines bandes. Nosaltres fèiem escultura obrera i en cartes al director, en alguna publicació de, de, de l'Estat, diguéssim, en publicacions llibertàries que es fan a la península, doncs ens han donat canya, ens han donat canya per fer els pamfletos i tal en català. I això us, o sigui, us ho puc ensenyar. Llavors, que sí que hi ha aquesta problemàtica, hi ha gent que no, que no, que no ho veu. Uh, per tant, jo, l'àmbit d'organització, jo sí que crec que hem de començar a organitzar, clar, la federació és lliure, però mos, jo me vull federar lliurement amb la gent que, que, que me pugui entendre en la mateixa llengua, no? I ja està, tot el que volia dir. Um, resposta al que ha dit els companys eh, uh, volia dir que tinguin en compte que aquí hi ha una part de la població catalana, eh, uh, catalana parlant que està obligada a uh, aprendre castellà. I vull dir, és evident que és, és molt enriquidor les llengües per poder parlar, però és, és un fet bàsic perquè puguin conviure les dues comunitats lingüístiques, no? és que les dues parts sàpiguen si llengua de l'altra. Si no, estàs creant una situació de disglòsia i, i potencial. I, i, acaba, i el que ha fet és una cosa obligant que a dir, que sap que si saps dues llengües acabat ensenyant en castellà en totes temps. Per tant, que, que és ben per que, que, que, que cap de conviure totes les comunitats, però si, els dos, si un mateix territori de conviure comunitats de diferents llengües, o han de conèixer llengua franca, com han dit abans els companys, S'espera doncs, que jo, jo, bueno, més enllà de relacions amb altres pares de l'altre món se pot considerar, no? però tenint en compte que ja hi ha unes dues pares que ja sap el castellà, jo veig que el més lògic i coherent és que la gent castellano parlant per justícia aprenguis català i pot semblar una imposició, també és una imposició que els catalans no parlants han d'aprendre castellà i, no... I, i senzillament <coughs> passar s'ha que sigui una imposició que sigui una condició de justícia. Res, en respecte al que és la tolerància d'Oliveres, la trob una lectura molt encertada, no? I jo, jo hi vaig treure, no sé si el company està en la mateixa confusió, no? Però que l'important eh, a l'hora de, de, de xerrar no? de, dels territoris, entendre que quan tu estableixes un projecte polític també demandes al territori, no? i que la geografia també està en cert punt relacionada amb el sistema polític i econòmic que domina el moment. I una conclusió molt important per jo és que històricament sempre s'ha tingut l'eix de l'anarquisme que s'ha de vincular l'estat tant de la territori o pàtria o el que se vulgui dir, com de la nació, però no s'ha tingut, com que no s'ha tingut el tema, no s'ha tingut clar que nació i territoris també s'han de vincular. I jo crec que tenim la sort d'aquí, no? com que hi ha dues comunitats lingüístiques, nacionals, que vulguem dir, que comparteixen el mateix territori, se pot veure més clarament no? que, que aquest vincle de territori i comunitat lingüística es, no, es, no té per què donar-se i que, per, eh, en opinió pròpia no s'ha donat. Jo, quan, per, quan vaig clar entendre això, no? quan per exemple, no? una persona que xerra català, que s'identifica com a català, i que, se, que eh, cultura catalana, per dir de qualque manera, si se'n va viatjar a un altre país, o el que sigui, o enxar una altra llengua, ell no deixa de ser català, no? Com podríem dir. És, és un poc, no? És a dir, per trepitjar el territori no, no es d'una certa cultura o d'una certa identitat nacional, pràcticament sinó que depèn de en quines persones convis, convius, en, quines, en quina cultura està criant. no? I jo crec no, que també pedagògic, una, una tasca pedagògica també per part del moviment llibertari, no? insistim en aquesta part. Uh, L'article de Miyagi és una frase que parla que l'exaltació de la nació i la pàtria resulta un fet molt perillós en tractar-se d'un acte principalment emotiu i poc racional. I jo reconeixer que quan vaig llegir aquesta frase vaig pensar que en certa manera té raó, però també vaig pensar que, que és un dels problemes de la filosofia occidental, separar emocions i raó, és, un, és una divisió binària que moltes vegades no, no funciona per explicar la realitat, no? Però clar, per desgràcia hi hem de tornar. Jo, la intervenció que ha fet el company, clar, de vegades me, me, me deman si realment o no, m'ho m'ho explicar o no me s'entén. Jo, jo, clar, jo sí que discrep amb el que tu has comentat sobre el tema dels català i el castellà. Jo he de reconèixer que dins el, eh, dins el moviment llibertari mallorquí com a català no parlant mai he tingut cap problema, és a dir, a mi mai ningú m'ha dit no me hables en català, no? Llavors, jo entenc que les persones individuals poden tenir més problemes o més dificultats si són castellanoparlants per aprendre català i molt més per escriure que de vegades ens costen els propis mallorquins, no? Eh, per tant, jo això, que no sigui, que, que, que oi, des del meu punt de vista, i és individual, però pens que és, que és un poc allò que, que, que he viscut bastant dins l'esquerra independentista a Mallorca, jo no tinc cap problema que si em parli en castellà, eh, considero eh, gent com jo, òbviament, els considero gent de la meva pròpia comunitat cultural, en tant que ells mantenen la meva llengua perquè entenc que, que ha hagut un conflicte que dura bastant de temps, bastant d'anys, que podríem anar arrere i podríem començar a dir no, tu és que has d'aprendre català i tu has d'aprendre una altra llengua i tu has de fer això. I clar, són aquestes, aquestes totalitzacions culturals que jo no vull, igual que, que fa 13 o 14 anys, quan vaig anar la primera vegada a una plataforma 31 de desembre, volíem vestir a la gent de l'ample com a pallès, no? I vaig, vaig dir, jo soc mallorquí, no m'he vestit com a, mai com a pallès, no? És a dir, que qualsevol totalització cultural i lingüística m'apareix problemàtica. Per tant, si tu parles castellà, perquè és castellano parlant, perquè dius, és que a mi m'acosta aprendre català, o fins i tot me fa peresa, però mai li has dit a ningú, no, no, no parlis en català, jo amb això no tinc cap problema, per tant, que de vegades, no, no sé si els companys libertaris pensau que allò que nosaltres volem fer és, eh, és que aquí tothom parli català, tot sigui el mateix, tothom hem de menjar sobresada i ballar de bot, perquè no estic parlant d'això, no? Clar, que, que quedi clar, perquè de vegades, clar, el moviment llibertari i el moviment independentista han partit de, de dues realitats molt confrontades. Tu has parlat dels anys 30, en certa manera tens raó, no? Esquerra Republicana feia això a Barcelona. Si te'n vas a comarques, ha un llibre de Miquel Izart, que s'ha publicat, que teniu per aquí fa poc, on diu que Esquerra Republicana a Mataró, per exemple, feia col·lectivitzacions en centeneters militants d'Esquerra Republicana. Com us mostro jo? Que eh, eh, quan veiem un àmbit molt més humà, molt més real, no s'entenem. Per tant, jo, jo, jo aniria alerta que amb aquella proposta que pareix que, que nosaltres volem que aquí tothom parli català i els que no parlen català eh, se'ls va assenyalant, no, no, cap problema. Nosaltres entenem que vivim en una situació de conflicte diari i que hi ha gent que no, que no s'hi vulgui posar amb el tema del català per les raons que sigui. Ara bé, allò que sí que te demanar, o que demanam, i en aquest cas vull dir agafo tu perquè, perquè és un company que aprecio i penso que, que està bé parlar-ho, que tu siguis conscient que cada matí jo, quan vaig a comprar spa, he de plantejar-me si tinc ganes de poder tenir un petate o no. Perquè si parlo català, igual hi ha un lío, o eh, me tracten pitjor, o hi ha un poc de tensió. I si parlo castellà mai n'hi ha, o pràcticament no n'hi ha en el cas de Palma, que és on jo, jo visc, no? i te demanen que allò us afecta molt, perquè si no parles català te sentiràs malament, perquè trobes que has fet una cosa que està malament individualment en les teves creences. Si parles castellà tot serà molt més fàcil. Per tant, també vosaltres, eh, aquelles persones que parleu castellà en el vostre dia a dia i que teniu cotes de fer-ho, també heu de ser un poc empàtiques amb allò que nosaltres patim i que de vegades, de vegades, no, no, no ho no, I jo penso que això és important Dit això, es pot parlar la llengua que vulgui mentre no hi hagi tensió. I jo en això, en el món llibertari mallorquí, mai l'he viscut ni a tots els països catalans, de Ja crec ja crec que ningú sap si em puc condicionar perquè jo, perquè jo ho veig una cosa que no li dono una importància. Bueno, és important, sí, clar, que la té, perquè estan atacant des de les institucions, la llengua, i val que se defensi. Però que voler imposar a ultrança, les persones no s'han de sentir condicionades com volen xerrar o com volen escriure. Perquè jo ser mallorquí i, i, i, i he parlat tota la vida, però a lo millor per, a l'hora d'escriure-lo de, no, no és tan fàcil. I una persona que ve de fora, molt més difícil encara ho té. I, i no s'ha de sentir condicionada ni tant no que se senti incòmode. Però, bueno, claro, que s'ha de defensar sense deixar la lluita a queixa de, de, igual que defensarem les que recuperarem el que s'ha perdut a lo llarg d'aquest temps pois a recuperar, pois a alta, para que não se sentisse bem condicionada, e para que não matar, não se dá conta, que não, já não há de desistir. Ah, alguma jovem, jovem assim, para que a porta fosse comum, e maioquinas que tanto estão lá a recuperar, das de, dos pobres, pois essa língua também, però no m'ho pots quedar que desapareixeràs català poden ni i, hi ha d'haver llibertat en el carrer o en altres àmbits per poder que no se senti nada. Bé, no sé, jo, jo, jo igual que m'havia de donar un pràctic, no? Per exemple, que lo recorre aquí, que va. Eh, si hi ha llibres són en castellà, per què no, no tots els italians en català? Vull dir, això és culpa... És culpa nostra, vull dir... Eh, però que sí que hi ha que sí que hi ha espais que, que incoherències que s'han d'anar suprimint, per exemple, no? nosaltres, jo de Castelló, allà per exemple la CNT, la federació d'allà, estan federats en els de Múrcia, Jo, <coughs> clar, els comicis i tot això s'han de fer en castellà, Porque si no la gent no s'entén. La peña, bueno, no està per l'esperanto, de gente gent d'aquí xerra l'esperanto, saps? És que són cosas d'aquestes que, que sí, sí, sí, sí, si no, no. I, i són qüestions que s'han d'anar polint. Jo, si estigués a Castelló i estigués a CNT, proposaria tot una federalment en Catalunya, no en Múrcia, <coughs> ho veig així. Uh, son pues, qüestions d'aquestes, no? Eh, que, que, que después, que després no és àmbit llibertari, però és una realitat en, en l'època dels de m sí que se van donar casos a la plaça en l'assemblea de demanar al que echarlas en castellano. Y això, eh, això passava, dir, que, que, que en Asamblea por favor, hablen en castellano que no vamos a entiende. Y això, vull que no és el nuestro nostre aquí en Mallorca, pero que que, que són qüestions que, que són populars i que nosaltres com a moviment hem de fer incidència, hem d'educar que aquestes coses no se poden tolerar, no li pots dir el que hi ha, no li pots dir a ningú com ha de parlar, saps? I, eh, igual que no li diu a ningú com s'ha de vestir. I inclús, jo què sé, una manifestació dels 15M d'aquella època que va acabar a la plaça i se feia el, el, el manifest, el que fos, una frase en català, la mateixa frase en castellà, una frase en català, tot això és horrible, perquè això implica de dir, és acceptant que hi hagi gent aquí que, que no entengui el, el català, vull dir, jo entenc, jo, no sé, jo vaig anar a viure a Roma, i, i, i vaig anar a Roma, no tenia, no sabia italià, hòstia, em vaig posar i els quatre mesos xerrava italià, no dic ja xerrar, dic entendre, és, és posar-se i no se pot acceptar sigui, si, si anem a, a discurs allà, en castellà, en català, en castellà, evidentment hi haurà gent que no necessita qüestió d'opressió, d'història, de, de, tal, a Mallorca, la llengua franca és, és català. Que n'hi hagi gent que no l'entengui perquè acaba d'arribar, s'entén, però que gent que, que visqui aquí fora i que no l'entengui, doncs pues, n'hi ha, ha un problema, no? I, i com a moviment hem de saber que hi ha incidències en aquestes coses, qüestions pedagògiques. I no sé, eh, jo crec que, que és fonamental això, començar a crear grup de, de treball, el tema d'edició de llibres, el tema culturals, no sé, ficar més aquests aspectes a dins de, de les nostres activitats, jo si avui fem el sopar, doncs ha d'estar guai poder tenir qualcú que procés, coses així, no? Que tot, tot això és un treball a fer, no, no és una crítica, però sí normal. Però és una pregunta per als companys que estan més vinculats al moviment llibertari organitzat. Aquest debat de, que planteja Iñaki aquí, de rompre el marc espanyol, o de, d'abandonar el marc, el marc espanyol, no de l'estat espanyol, sinó refer, com deia David, el marc eh, cultural no, i referencial espanyol, aquest debat també existeix a la península o no existeix? És a dir, en els col·lectius libertaris de Madrid, d'Andalusia, de, de les zones castellanes, existeix prendre el marc, el marc espanyol o ah, no? Perquè i la pregunta va relacionada amb això també. Aquest marc ibèric que s'ha plantejat, fins cop Portugal, els portuguesos s'han manifestat a favor d'això? O és un plantejament que se fa molt sovint des d'Espanya, des de cert federalisme català, a nivell polític de una Unió Federal Ibèrica per diluir la reivindicació nacional catalana. No, el sindicalisme està molt bé, però jo voldria saber com pensen els portuguesos, o sigui, no és conya, vull dir, el moviment llibertari portuguès pensa en una federació ibèrica o no. I si eh, zones castellanes pròpiament espanyoles se tendeix a rompre el marc espanyol com s'està plantejant aquí. Davant. Ens qui ho sabeu. Bé, si jo puc contestar, jo crec que la resposta, jo crec que no. I aquest, aquest, per això pues, tu agafes segons quines publicacions i fan referència a Espanya i, i, i, i, i espanyol, no? Eh, en quant a la de les organitzacions. La CNT està organitzada a nivell estatal, no? Perquè entenc que és lluita contra l'Estat i, i organitzada a nivell estatal. La FAI sí que s'organitza a nivell ibèric, o s'organitzava, jo la veritat que no, no ho sigues, però hi havia grups portuguesos i, i sí que és una, una lliure decisió. I les joventuts llibertàries, doncs en aquella època, doncs no, de, de ámbitos español, también había un portuguesos y de Conexi había un de jóvenes portuguesos que quería obviar, pero se lo formaron a la ni de Javier, a alguien. No, pero Javier una respuesta... No, no, A ver, eh, la CNT, como es una organización legal, tiene que estar en ámbito legal. Entonces es, pues, España que hay. Y la Federación anarquista ibérica es peninsular. Peninsular. O sea que yo ahora mismo, por ejemplo, aquí no conozco eh, ningún grupo anarquista que, esté en la falla. Sin embargo, la Federación Ibérica de Juventud Libertaria también es ibérica. Y hay grupos desde siempre que son también portugueses. Yo estaba en la Juventud Libertaria y cuando yo estaba en la Juventud Libertaria había grupos portugueses. Entonces, eh, por ejemplo, nunca hubo ningún grupo que yo conociera mallorquín. Cuando yo estaba, a lo mejor ahora lo hay, Pero es eso. O sea, la CNT es a nivel del Estado español porque legalmente pues, es como, toca. Es igual que la cooperativa integral catalana, es de Cataluña, por el tema autonómico, por legal. tema legal, que tienes que poner como cooperativa del ámbito en Cataluña. Por eso aquí se está intentando hacer la curativa integral mallorquina por el tema de autonomía, el tema legal. Entonces, eh, el movimiento libertario, en principio, como movimiento libertario anarquista, no va por Estado. Va por, en este caso, por territorio, ¿no? La península ibérica. no me refiero tanto a un nivel legal, que ya lo entenc, sino a un nivel conceptual. O sigui, aquest debat que está aquí si també existeix altres àmbits, eh? castellà. Eh? Això és, per exemple, si parlem d'expressió, perquè això s'ha de fer, per què com s'ha de fer només en castellà? Perquè no es podria fer un model d'expressió que es podria fer en tot el que formen aquest, aquest estat, per exemple, no? I, seria simplement un detall, ni tan sols aquest detall s'ha aconseguit fer. A ver, yo no estoy de acuerdo en eso. Ah, está bien, está bien, no es Vale, pero es que está, se están diciendo cosas que no son. Pero bueno, el Los puntos del cooperar y esto. está. Se podría hacer intentar rápido también. No, pero no es rápido. Sí, però tu... Jo volia contestar també. Perquè jo Però... No, però sí, no, no, si no parlem el Bueno, jo també, o sigui, te puc contestar a nivell més estudiantil i i així de joventut, que ja no estic cicle A nivell de Catalunya, per exemple, sí que ens organitzem més a nivell drogues Catalunya i ara vam fer una coordinadora llibertària, no tant a nivell de sindicats, però estem un poc més vinculats d'això, moviment juvenil. I després sí que tenim contactes amb l'Assemblea d'altres universitats, com podria, no sé, a Madrid, per exemple, tenim bastants contactes. I a Madrid, amb aquestes assemblees que nosaltres tenim vinculats, sí que no tenen una concepció també d'estat espanyol i sí que rompen, rompen amb aquesta idea. I no ens podem juntar amb assemblees però, eh, que estiguin a prop del nostre territori, i més catalanes i tal, i després tenim vinculacions amb assemblees de Madrid que ja tenen les coordinadores també i tot això, però no tenen una concepció d'estat a nivell sindical. No. no. Uh, eh, men, jo crec que, que, que si, si sortim del tema llengua, que és un poc es debat més des dia a dia, el debat és força interessant. Uh, jo, jo que me preocupa és que una altra vegada tornem en aquelles dicotomies, no? O, o A o, o Antia, no? O bé, o Que sigui el marc català, països catalans, o marc espanyol, no? Jo, jo he de reconèixer que Pens que cada, que cada... És a dir, en el cas de Mallorca ho tenim força bé, no? En tant que és una unitat geogràfica i que pens que s'hi pot fer molta feina a eh, articular-nos geogràficament, no? El marc és claríssim, és un marc més conceptual, és un marc històric, és un marc assumit per la majoria de la, de, de la població, no? En tant que és obvi que pots caminar i arribes a la mà. Jo després puc entendre que, que hi hagi companys del sector llibertari que no veïn els marcs espaiers catalans i veïn més un marc on, on Mallorca està dins aquest marc ibèric per, per, per una situació geogràfica, per una situació històrica claríssima, no? Després, clar, demanar... Jo no, he de reconèixer que no me vaig en cor de demanar als companys llibertaris d'organitzar-ho organitzar-vos en països catalans. A mi, com a persona que milita a l'escala independentista, sí que ho veuria bé, perquè els països catalans són un projecte polític i i emocional també en certa manera que jo defens perquè pens que són països confeder catalans confederals, Mallorca podria, els mallorquins i els mallorquines podríem assolir un nivell de llibertat eh, més gran com a persones, no? se pot estar en contra, se pot dir s'està construint un estat català, i en principi pareix que, que van por ahí los tiros, s'està construint un estat català que no sembla que sigui molt més, alliberarà certes coses, la llengua no estarà oprimida, etc, però es veurà que no és un projecte revolucionari, no? Per tant, clar, jo sí que en aquest cas, eh, tal vegada eh, discrepi amb els meus companys de l'esquerra independentista perquè no, no ho veig tan clar. Ara bé, jo que sí que és clar que hi ha una organització i un marc conceptual molt espanyol i que si està, jo crec que el company m'ha dit, no? És a dir, la TNT aquí tal vegada no té força per treure un diari només en català, o, o no ho sé, quin, deu ser el cas, però sí que que cal fer molta pedagogia cap a la gent que viu en els territoris castellans o andalusos o lleonosos, de dir-los, escoltau, hi ha unes altres realitats que són molt diverses i Niñaki, a més, ho ha explicat pràcticament. Quan el seu article s'atribueix a castellà, canvia completament, no? perquè el treus d'aquell context i és, és molt més difícil entendre-ho. I aquesta tasca sí que els companys, jo penso que els companys llibertaris, de fer-la amb altres companys llibertaris de, de la península, de dir aquí hi ha una realitat molt diferent, i quan vinguin aquests companys se li explica, i etc. Y yo supongo que això se fa, s'està fent més que mai, però segurament s'hauria de fer un poc més, no? Seria un poc com, com jo ho eh, a nivell individualment. el yo del tema de CNT, CNT aquí en Baleares es de la zona catalana, entonces... Eh, o sea, no hay que decir nada más. La propaganda se hace en catalán. Y además desde, desde Cataluña, es que no podría ser de otra forma. ¿Qué pasa aquí en Baleares? Pues que entendemos también que hay gente castellano parlante, pues se pide un eh, de propaganda un poco en castellano. ¿Vale? Pero en la regional catalana es el catalán. Nosotros estamos en la regional catalana. Entonces, a ver, los gallegos también ahora se está pidiendo eh, los comicios y los plenos y y, las actas aparezcan también en, lengua, en su lengua. Los vascos lo mismo, la propaganda lo mismo. O sea, es un tema que la gente de la CNT en sus respectivos sitios pues va decidiendo en que... Entonces no es que se hable en castellano en toda la CNT. No, es que El castellano, no, lo decía por... Ah. Y, que y que no se defienda el catalán. i pedagogia cap als companys de allà, tu creus? En Catalunya sí. No, no, en Catalunya no, cap als companys castellans, lleonesos, etc. Tu creus que se'n fa prou? No, no, és una pregunta molt, molt personal, eh? Me pot dir sí o no? No, clar, però anem, hi ha unes relacions de, hi ha unes relacions de poder, nosaltres estem dins d'aquell mateix estat, per això s'entén aquest l'article estat espanyol, i el fet que els companys llibertaris entenc Madrid, per dir Madrid, eh, com, com entenc Lleó, com entenc Castella, com Andalusia, entenguin que hi ha una realitat, és molt interessant, és molt important, no? Jo, jo quan viatges pel món, de vegades te trobes companys... Lo claro que sí, o sea, la gent en la, en la CNT, no, es que com es como en català? o sea, en ningún momento se, se plantea en ningún, de ningún sindicato de la CNT, no, es que esto porque en català? no, o sea, no, o sea, desde la CNT en todos los ámbitos de la CNT pues, se defienden las lenguas de cada, de cada lugar y la cultura de cada lugar. O sea, es que es normal. Si tú crees que está completamente asumido dentro de las CNTs de, Madrid, de Castella, de Andalucía, etc. Está claro. Bueno, Para mí sí, está claro. Para la gente que milita en la CNT, a lo mejor a otros niveles, por ejemplo, defender ahora mismo lo que se está haciendo en Cataluña, el tema del independentismo desde el poder, pues no creo. Köszönöm, és akkor vannak Ah, per, eh, això que dit darrerament, la pregunta jo crec que és molt, molt productiva en el sentit que me'n fa un poc en, en, en important. Jo trobo que dins les organitzacions anarquistes de llocs on hi ha una, una certa opressió cultural sí que s'ha dona aquesta sensibilització i eh, s'intenta treballar, no tot el suficient, crec jo, s'intenta treballar una pedagogia per a reconèixer aquestes realitats naturals de comunitats eh, lingüístiques i ètiques. Però no, i això, tot te pots ara mirar la majoria de webs, eh, publicacions de col·lectius de tot l'estat espanyol, i eh, quan se tracta de nacionalisme, l'Iñaki ho diu molt bé, la crítica va majoritàriament cap al nacionalisme independentista. És a dir, que aquesta crítica de llocs on no hi ha supressió lingüística com mm, els llocs castellanoparlants, eh, aquesta crítica no està tan present com en el, en el lloc on hi ha aquesta opressió. Per tant, aquí hi ha una falta d'empatia de, de, de, de, de l'altre costat. Si aquest no produeix del tot, pot tenir un bon exemple. Aquest reconeixement de diferents identitats culturals, quan els documents confederals se fan, se fan en castellà, quan els, els congressos se fan en castellà. És a dir, se, se, se dona per damunt una, una llengua que sempre fet perquè tenim un vincle cultural amb aquesta llengua, tots, i com que tots l'entenem, tot molt bé. Per tant, jo no trobo, trobo que s'ha de fer feina, molta més feina, principalment l'hem de fer des de eh, els col·lectius i des de la gent que vivim una realitat eh, cultural diferent eh, i oprimida, però hem de, hem de fer una tasca de pedagogia, de pedagogia cap als nostres companys i intentar que reconeguin que hi ha realitats eh, natural o nacional, quan la vulguin dir, que hi ha aquesta realitat i que per molt que nosaltres no considerem apàtides, aquestes realitats no desapareixeran. I per tant hem de treballar perquè partisqui una diversitat cultural que és el que aspiram eh, en llibertat, eh, llibertat. Per tant, si no, si no s'aparteix el reconeixement de que hi ha un marc territorial espanyol que històricament simbolitza el que simbolitza, si no partim d'aquest reconeixement de, de, de tot el moviment llibertari, estarem fent una, una, una rodanagi des del principi, perquè estarem jugant cap de fins del mateix marc de, de sempre. I aquí recupero que hi ha una al principi del discurs i la praxi. El discurs no que ha d'anar a recuperar aquesta, per reconèixer aquesta realitat natural i refutar els estats, nació o presors eh, es mereix a vegades que, és que, primer. que, hem de tenir clar, com ha dit ell, que, el Pau ara que, que, que, apuntar una cosa, que jo crec que també hi ha un element generacional dins totes aquestes construccions d'aquestes nocions, no? I, per exemple, eh, si ve d'Espanya, no? que com el concepte que, que s'ha manejat, fins no fa molt, també està molt lligat a, una generació i que aquesta generació un poc amanava, no? i hem de tenir en compte que aquesta generació són en bona part aquella gent més vinculada en Sant anarcosindicalista, que havia estat desplaçada d'Extremadura, Andalusia i altres bandes, i havien anat molt d'ells, per exemple, a Catalunya, i la classe presonera la burgesia catalana, que també hi ha dins les cultures catalanes també no hi hi ja moltes ramificacions, no? I aquesta mateixa era estar cultura presora, i encara ho és, també i que fes un mirall de la dinàmica descapital. I llavors s'estendríem dins el, propi, el propi moviment una nova generació no, ja que ha anat introduint molt una altra riquesa, també conceptual, etc. I tot això ha anat guanyant matisos. No? De fet, jo crec que són un bon exemple de tot això. Tant aquí com a, a d'altres bandes. No? que encara ha eh, restos, reminiscències i tal, però que, bueno, eh, que està en un procés de desintegració, de convivència de moltes eh, no sé, de totes maneres, aquesta idea no, de la construcció de la d'un estat i de, són projectes o polítics d'una trajectòria brutal i amb una potència que, que clar que mos penetra tots. Eh? És que fins i tot sense adonar-te'n te, eh, penetra igual que totes les dinàmiques del capital, de les quals en són part, no? bàsicament és un poc com explicar a Iñaki, no? treure les contradiccions d'aquestes i que elements més de temps, però sobretot veig això, no? com també de menys generacional d'allà que cada vegada més se van com a obrint i, i vivint. Yo, que yo tengo que replicar una que es que parece eh, que el movimiento anarquista español tiene olvidado, no se tiene olvidado. Los que tenéis olvidados es vosotros. Para eso hay congresos, hay todo esto para debatir. Si vosotros necesitáis las oponencias, los escritos en, en catalán, todo esto, pues ya sabes dónde hay que hacer las peticiones y dónde hay que, hacer todo esto. Y el movimiento libertario ibérico no olvida a ninguno. Si lo olvida es porque a lo mejor los pueblos se olvidan de ellos mismos. Tengamos en cuenta, sobre todo en Mallorca, Hubo una migración en los años 50 de clase trabajadora de la península, como hubo antaño en Cataluña, de, la parte sur a Cataluña, pues en los años 50 hubo una parte de toda inmigración ibérica de, del sur para Mallorca y a lo mejor fue eso que se tuvo olvidado la lengua catalana porque una vez más gente que habla en castellano, pues se hace eso, se hace como una capa de humo, o el murmullo que se habla es más castellano y, el que se oye es más fuerte el castellano que el catalán, pues, pues ahí hay un... Hay que compensarlo, la información pues debe ser en castellano o se olvida un poco más el catalán también la culpa del, de, los catalanes en Mallorca, de, eso, de cómo hay una inmigración castellana aquí en Mallorca, más castellano parlante, pues los, los catalanes mallorquines como educación o como acogimiento a esta gente, pues en vez de ser tan tan cerrados y hablar directamente en catalán, pues son un poco más abiertos y hablan en castellano y olvidan en las calles mallorquinas en hablar catalán y nos hablan simplemente en su casa, pero en las calles cuantas familias, yo tengo siete hermanos y solo mis dos hermanos mayores hablan los dos idiomas, el catalán y el castellano, pero los demás hablamos el castellano por por eso mismo que bajamos a las calles y lo que más se hablaba era el castellano, en la escuela también, aunque nos dieran en catalán, en el patio era el castellano. No. Y en el movimiento libertario eso, es una petición que hay que hacer desde los pueblos de que pues, eh, o sea, más periódicos, si hay presupuesto para hacer periódicos en todos los ámbitos, tanto gallego, vasco, catalán y valenciano, pues pero lo si no, en el poder otra vez de base del mismo pueblo, en exigir. Es que olvidamos si no lloramos, no mamamos aquí. Hay que hacer eso, o nos ponemos en pie de guerra y ya está. O a seguir hablando. Sí, tornant en el tema des, más referencial. la des d'aquí els companys llibertaris de, de si s'ha de fer pedagogia en la se sent a nivell confederal perquè entenguin la problemàtica que hi ha a nivell lingüístic o cultural eh, els països catalans o entenc que Galícia també està passant d'això però també els planteja eh, la pregunta no creus que la necessitat de fer pedagogia la necessitat que se, se senti des d'aquí se senti des d'aquí de, de fer pedagogia implica primera diguem, una relació de poder i segona, l'acceptació de les marques espanyoles, hem dit. I, i que hem d'explicar als nostres companys espanyols que ens han de, de certa manera, comprendre quan no hi hauria d'haver aquesta necessitat. És a dir, tornen els clàssics que van però abans, a xerrada anterior s'han parlat dels clàssics, jo he pensat en la i tot, jo quan tenia 16 anys vaig, vaig anar a una xerrada de... segur que el coneixeu aquí, el professor Ignasi Llorenç, pot sonar imaginar, i se, aquest tema va sortir, més un, una cosa que tu, tu hi eres, que menjava, el veí, no sé més, eh? unes xerrades i va venir de i se va sortir aquest tema i jo ja va, agafar com si te m'ho fem un pare, se va demanar molt complicat aquella xerrada. Però bé, i jo vaig agafar Bakunin i és un clàssic, jo, eh, que, jo ja l'estava, estava, jo, no? un clàssic, i en Bakunin aquí planteja tots els temes de, de l'autodeterminació dels pobles eslaus, els imperis seristes. És a dir, Bakunin veia el serisme, l'imperi rus, l'imperi serista, no només com una opressió de poble, sinó com un sistema de dominació de classes i de pobles. I aleshores ell era favorable a les etapes de dominació de Polònia, d'Ucraïna, d'Hongria, mentida, d'Hongria no, de Polònia i de... de Txetxaia també, de... i dels tàrters, tots aquests, perquè era una manera d'estudiar xerisme també. Això vaig a Espanya, és a dir, es fet de necessitar un marc espanyol per fer, haver de fer pedagogia als companys llibertaris espanyols, és l'acceptació també del model d'Espanya com a estructura de poder també. És a dir, en lloc de voler destruir Espanya, és a dir, en lloc de voler fer una Espanya llibertària, perquè no s'atendeix a un projecte revolucionari autònom i propi, diu, destruïm Espanya, però el destruïm fent-la implosionar, com el tsarisme va implosionar a Rússia. Això és el que planteja. És a dir, de fet, els companys, el que llegit, companys llibertaris catalans, les CUP és un bon exemple, on, ha, on està el Club amb Llibertari Català i de les candidatures d'unitat popular, sí que donen suport a la consulta que se farà. Encara se planteja a nivell d'estat, si vols un estat, com a doble estat, estat o estat independent. Però per què? Perquè és una manera de fer inclusió a Espanya, com a estructura de poder. Directament. No només a nivell cultural, sinó directament com a estructura de poder, dominació de classe, dominació capitalista. és allò que un altre, un altre anarquista deia que, diguem, anem a la revolució, surti el que surti no anarquisme com, a, com, a, com a moviment. És a dir, quan hi ha una revolució ens hi apuntam i hem que en És això, per tant, aquesta necessitat d'haver de, fer pedagogia, de fer pedagogia en els companys espanyols. Per què? Perquè no crear organitzacions autònomes pròpies amb un barri referencial propi per construir un discurs alternatiu propi. I proposar una proposta política, sí, per Mallorca, sí, per Espanyol Catalans, o sigui per la federació castellano-balear-murciana, perquè, és a dir, si estan parlant de federacions autònomes, tant, tant més però no aquesta necessitat de poder fer pedagogia als companys espanyols, perquè per són espanyols. I tornem a la referència a l'espanyol altra vegada. Enteneu, vull dir, n'hi ha molta, però... Vull vull dir, els, el concepte de base, el Bakunin, és que jo m'agrada molt, no, vull dir, plantejar la destrucció del xerisme, de Rússia unida, del xerisme, perquè no podem plantejar aquí, també, sense violència. No <laughs> Polònia, però bé. bueno, que està el que دوم el پارو que, که Aia que diu de que quan és de pedagogia, si se refereix aquí, pedagogia local, supos que se refereix aquí. No, jo entenc que referien a... Perquè, perquè els interessa a l'espanyol <laughs> la pedagogia seria des d'aquí, perquè si anem a l'autogestió, a les eh, cooperatives integrals, a eh, desvincular mort i a l'autosubjecte, etc, etc, se tindrà que fer des d'aquí la pedagogia, no?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 Però si diu que en Javier, que, que s'està fent... De Catalunya... Sí, però s'ha dit per allà, no? perquè la CNT no acaba de, de però tot eh, està... Eh, eh, moviment llibertari, moviment llibertari integral. Doncs, perdoneu En certa manera tot està relacionat, és a dir, nosaltres vulguem que no formen part d'aquella realitat, que és un estat, que cada dia està molt etc. És a dir, també pot parèixer que el que passi o el que pensi els companys de Madrid o de Castelló d'Andalusia no ens influeix, però jo penso que ens influeix molt, perquè ells formen part d'aquella contrahegemonia de que el projecte estatal espanyol deixi de ser tan fort. Per tant, tampoc no ens enganyem de dir, no, no, no ens preocupem d'aquí i allà que s'ho facin, perquè hi ha totes unes dinàmiques de relació que van des de quan ells venen aquí i nosaltres anem allà, que ells convencin amb la seva gent d'allà, però hi havia tot de paraules. No, m'he perdut la fe per avui. No. no. <laughs> diputats, per exemple, la teva pedagogia, com companys, no només sobre la llengua, sobre els costums i les coses d'aquí. Sobretot perquè Iñaki ha comentat que hi havia eh, on estigues que publicaven les cartes eh, contra les fetes cultura obrera estigués en català, Iñaki? No hi havia publicació. No hi havia publicació. I ara perquè no... Un periòdic d'àmbit estatal. En periòdic d'àmbit estatal. Llavors jo per això penso que és preocupant. No, no, no, no. no ja he perdut. el que dic és que el simple fet haver de plantejar fer pedagogia, perquè no entenc, dic, ja pressuposa que hi ha una relació de poder, que, que entenc, entenc que tothom vol combatre aquestes relacions de poder, no? És a dir, hem d'explicar als espanyols que seran català i que volen viure en català. Això s'ha d'explicar. O sigui, m'apareix, o sigui, explicar a gent que vol mateix estat quo actual d'Espanya, que és una dominació capitalista espanyol, m'apareix, fa per dir, m'apareix exclusió perduda, però és lògic, som els punts de vista molt enfrontats, però haver-ho explicar a gent que vol combatre això no m'apareix normal, com, com no m'apareix normal haver explicar a un altre no sé, qualsevol altre tipus de discriminació, vull dir, és evident que els negres i els blancs poden fer un pau més conjunt i han de seure salta alguns llocs separant, no? Però és evident, no s'ha d'explicar, no tenen anarquistes, els anarquistes nord-americans ho tenien claríssim, no hi havia d'anar un negre a explicar no? Per tant, dir, aquest sistema, aquesta, aquest fet d'haver d'explicar que una cosa que vol que sigui normal, ja pressuposa que existeix una relació de poder. Per això ja planteig per què mantenir aquesta relació de poder fins i tot dins les organitzacions anarquistes i no generar un projecte autònom que sigui fraternal i confraternal i, i col·laboratiu amb les altres organitzacions ibèriques, però perquè haver de mantenir aquesta relació de poder, perquè no generar una proposta llibertària, autònoma i diferent en català, i després ja ens entendrem quan ens haguem d'entendre serà moltes de vegades. I, i, i anava a la referència, i referència d'en Bakunin, perquè en Bakunin ho plantejava així, dir, destruir el sadisme en la independència de, de, de, les nacions eslaves que estaven en la Rússia ell plantejava des d'aquest punt de vista. A part de l'estranger per, pagament per russos. Quan tu diem no parlar de pedagogia, de què t'oferies? Jo penso que sí, jo, jo penso, vull dir que pot sorprendre el fet de que s'hagi de fer de pedagogia a les companys anarquistes, perquè, per, per això és el punt clau, que no és una persona que agafem allà que està completament inserida dins el sistema, no? és un company anarquista que pues, proposam que ja és una persona que ha fet reflexions polítiques perquè pues, està dins llegeix el diari de la CNT o no sé quin, exactament quin diari era. Llavors, mos pot sorprendre, o no, o, o no mos pot sorprendre perquè és la realitat que vivim. I clar, jo penso que aquesta pedagogia és important, és a dir, fer pedagogia eh, Castella, a Madrid, etc. és molt important que ells ens entenguin, perquè també la nostra posició i la nostra situació de força depèn de que ells ens entenguin. I per això jo deia que a vegades sí s'hi ha de fer pedagogia. Per tant, jo, jo, jo han dit fer pedagogia, dic explicar-los que aquí hi ha una realitat, que tal vegada no se fa abastament. Era un poc el que jo volia dir per molt que mos sobti i que no s'hagi de fer pedagogia, tal, com hem, també s'ha de fer pedagogia d'altres lluites que poden considerar Òbvia, sempre, sí, sí, ja pot fer. I puc plantejar se la Però tampoc no se'n converteix així en un... Ja, vinga, va, va, va. És que jo volia xerrar... Sí, sí, sí. I ja m'he perdut un poc, i anava un poc cap a el que tu havies dit. M'ha agradat el que tu, tu has dit, saps? Vull dir, me pareix cada, cada sessió, bueno, pues, si no, tal... Com una reflexió. Sí, sí, no, ma, ma, a mi m'ha... Vull dir que, que l'he planteja, però en, aquesta, en això que tu has plantejat, saps? Dius, bueno, sí que s'ha de fer pedagogia, en el sentit de que um, si, si, si bueno, anant més enllà del debat lingüístic o cultural, veig que el, el debat de fons, vull dir, el mostre és molt més gran al final tot això, que crec que, que, que una mica els anarquistes o el moviment llibertari és el que vol. Clar, en aquest sentit, treballar d'una manera autònoma com és, queda molt reduït a vegades, no? Crec jo, s'enforcen. En aquest sentit sí que han de treballar conjuntament perquè el mostre és molt més gran que no tot això, saps? Crec jo. I en aquest sentit és necessari que, o que ells puguin empatitzar tot això, és necessari fer aquest debat de la llengua per poder començar a tenir afinitats, no? per poder... Al final són nosaltres que ho hem de fer, és així, però és la feina que ens toca per ventura fer, per després no sé, no oblidar, no oblidar un poc cap on anem o què és el que volem, que és treballar en aquest cas amb, en la destrucció de l'estat, no? I penso que per aquí saps, és, una mica el que jo... La idea que jo tinc és per què sí que s'hauria s'ha de fer. Bueno, també m'agradaria fer un incís del que s'està donant moltes voltes sobre la pedagogia de cara a la península, sobretot sectors castellanoparlants, parlants, però per casualitat de la vaig acabar una xerrada que el feia, estic estudiant a Barcelona, i vaig acabar una xerrada que parlaven sobre les illes, sobre la situació d'estil i tal. Crec que era de o un altre col·lectiu independent, en què van agafar de, que estaven parlant de que estil però em venia de sobre totes les ganes de la independència i tot el moviment que estava havent a Catalunya de la independència i crec que va estar un poc fora de lloc degut a que tot el tema TIP, totes les manifestacions de professors i tal, està al marge d'això. I va intentar de demanar pedagogia externa del castellà de cap als altres col·lectius i això, que s'hauria de fer primer una pedagogia interna d'aquests moviments tant de Catalunya com de Mallorca, de gaire més independentista i això, perquè també fan falta i s'està dient una cosa que ja és més externa, més general, més difícil, perquè és un territori més ampli, mentre que dins dels països catalans no n'hi ha. La idea que es té de Balears és força diferent de la que es pensa aquí. I això no ho teniu en compte i crec que també s'hauria de pensar. Digues, digues, Sí, Clar, sens dubte. El que passa és que, clar, el debat avui és el moviment anarquista espanyol. No, no, només era aquest, era un petit eh, No, no, no, sí, sou conscients d'aquesta problemàtica, però <laughs> que no paregui que no assumim els propis errors, el que passa és que avui el tema... Bé, anava més com de paraules. Ah. Bé. No, no, vull dir, pot anar, pot anar. Vull, vull plantejar una altra qüestió. Estic, avui, eh, jo vaig de i vull, tenc, tenc preguntes i vull com si ho apareix, faig una darrera recollida d'una paraula. No era cap, eh? Només quan pot plantejar això de, de, ses, de ses eleccions autònomes, és a dir, a, eh, a nivell a nivell ibèric que se m'ha explicat a mi, que no ho sabia, vull dir, la gent de Portugal que hi participa necessiten fer pedagogia, ja s'ho entenc que ells és normal que les coses sempre es facin en portuguès que, i els seus els documents pirateris també se en portuguès. O se fa tot en castellà. I llavors se faig això. És a dir, si els portuguesos, que són sobirans i bon, tan lliures com no deixen rescats bancaris europeus, però diguem, els col·lectius portuguesos no van conscients més separats. Els col·lectius espanyols, que comencen a dir altres, que que ja s'han exposat aquí, tenen les seves pròpies organitzacions autònomes i participen de les organitzacions ibèriques, no han de fer pedagogia. Això ho plantejava, és a dir, sense deixar de participar de, de les organitzacions ibèriques fins i tot i, i confraternitzant-se si no s'ha vol crear una, o generar una, una dinàmica autònoma pròpia, sigui a nivell de Mallorca, sigui a nivell de països catalans, i on, on puguis xerrar igual igual, i no a nivells regionals cap a confederals, com, com funciona la CNT, per exemple. Això és el que volia dir. Portugal com funciona? Com entren els portuguesos? Han de fer pedagogia? No han de fer pedagogia? Se sobreentén que els cotis portuguesos tenen dret a ser atesos a nivell confederal ibèric en Portugal. Demana. No, no no. Sí, esa pregunta no la contesta ninguno. Ah, hombre, eso un supuesto que supongo que tendrá ya una filosofía libertaria internacional que és un conjunto a la, a ibèrica. No, no, però vull dir, aquí s'ha dit que se fa i participen grups portugues. Sí. Doncs, jo no ho sé, però quan parles així el rotllo internacional ho fa la però i allà ho puc fer en castellà. Castellà, no ho sé. Per exemple, les reunions que se fan, eh, si algú fa servir, que se fa servir en castellà sempre, no? Però és, és una, una qüestió, diríem, normal eh, perquè molt de portugues portuguesos sí que saben castellà, en canvi no, de, d'altres no en saben portuguès. Els documents que se generen? Els documents cada, cada, cada, cada grup que generen sobre el seu idioma. Bé, jo com que veig que ell anava tan cansat, li he de demanar paraula i, i d'octubre no, Amadeu. Amadeu, però no, per una qüestió que ha tret Amadeu, que ja també ja ja, canviant de tema, però que, per que tu no servit per sopar, no? Que, que, que no, que és el tema de la CUP, i, i clar, que aquí hi ha que hi ha un altre debat, no? que sempre pot ser el del sopar, no? perquè, perquè se considera que hi ha poder companyia llibertaris a la CUP i tal, però que, que n'hi hagi gent llibertat de la CUP no vol dir que, que el projecte de la CUP sigui, sigui un projecte que, que molts que podem identificar com a llibertat. No? De fet, jo van demanar, van fer un manifest i demanaven a la gent quan de diferents bandes de firmar-lo i a mi em van cridar perquè per això del procés i me va negar a firmar-lo i no per qüestions nacionals sinó per qüestions econòmiques. Uh, jo la, la, económica económica que manifesto el era muy simple, la podía asignar una persona socialdemócrata. Y yo vaig dir, aquest sin no No? y y era la campaña de independencia ha canvi todo, no? Y hostia, muy guay ¿eh? no? no? La independencia es... És... Llavors, tornant clases. clàssics, el Kropotkin, yo no soy un lector, pero lo que he llegit, en Kropotkin que eh, el problema d'aquell de si irlandesos y tal y cual. Es que no tenen en compte qüestió independencia de esta llegada a un cambio de modelo económico, ¿no? Y, eso es un poco se puede poner en, aquel tema de, la CUP. Y, y voy a otra cosa que me lo a apuntar y, se me queda. Ya ahora, a modo de, de un poco ese sin broma que ha surgido en los se llama en la libertad y sobre todo en pedagogía en español, ¿no? Se, se y y obviamente de xa ámbito español se podía i fer un intercambio en los els, els Mallorquín mallorquins canviessin la data de la diada, no? no, o no, no lo puedes repetir, no? Diu, explicar millor l'alliberament dels pobles a, la península, a canvi de que explicava millor que, que, que, no, que no eh, les seves de Jaume Rivera d'això, això estan estat de mates creuades que ens han pintat avui, no? Eh, no sé si hi ha més Eh, Abans d'acabar i de donar les grans per amb vos, jo crec que el debat que esperam poder repetir l'any que ve i que jo crec que això considerar que està productiu, jo crec que sí, volia recordar que dia 30, dia 31 se farà una marxa a la presó per tirar